Ella se va conmigo, pero no soy su amigo. Desde hace mucho tiempo pude ser algo más. Y aunque su corazón tenga una clave, nadie lo sabe, pero tengo la llave. Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar. Lo que le gusta es que le cante al oído pide que le dé corazón solo a ella. Yo le digo que me quieres soñando otra vez. Lo que le gusta es que. que le gusta es que le dé Ram pam pam, pam pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola Como Eva en el paraíso sin nada Pasando las noches frías, los días sin sol Pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Le doy cariño y amor a la consiento y la hago happy. Le digo, mami, te quiero y ya me dice, I love you, papi. Es fanática de cómo canto, yo soy fanático. De cómo ya bailes, rompe caderas como si fueran de plástico. Oh, wow, wow. me tiene hookeado. Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor. Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo. Lo que le gusta es que le canta al oído. que le dé corazón solo a ella. Yo le digo que me tiene soñando otra vez. Lo que le gusta es que otra vez, otra vez. Ella me pide que otra vez, otra Ya trae, ya trae. Ella le gusta como yo le canto y a mí me gusta su cara. Y me reclama que no soy un santo, pero igualmente me llama estar sola, no la dejo sola. Y me da miedo estarme enamorando, pero uno ama quien ama. Que le gusta es que le canta al oído en la noche, que la mire y que le diga te quiero otra vez. Ella me pide que le dé That's good.